yo, ¿ah? Yo soy CF, mami, junto a los no, ta, loco. Y dice así, what? Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me, me pidió más rápido, fumo, tiro humo y me pongo más simpático, clásico, mágico, mami te doy látigo y cuando quiere castigo. Me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los nenes como yo que no sean básicos. No fui malgarete esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen los problemáticos. Oh páralo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Ella me dice la turro, qué lindo que estás, me dice papi chulo. Vamos a bailar, llévame pa' el oscuro. Quiere que la polla me mueve su culo, culo. Me, susurra el oído, quiere que le tire esos pasos prohibidos. Le gusta mi flow de callejero fino, tiene a sus amigas para mis bandidos y me pide. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Ya, ya. Ey, no ah. estás loco, 6. 723, el Corillo récord. Michael récord! Con el en los controles. Y dice así, what? Más en Argentina. 2021, 22, 23. Ya sabe cómo es. Olvi Gangster.